Godina žalosti Ubrzo nakon prekida bojkota razbolio se poslanikov Amidža Ebu Talib. On je tada već bio u poznim godinama. Bolest nije jenjavala i on umire u Ređepu, desete godine po poslanstvu. Ebu Talib nije prihvatio islam, ali je i pored toga bio velika potpora poslaniku i muslimanima. Dva mjeseca i tri dana nakon smrti Ebu Taliba, na Ahiret je preselila i Hazreti Hatidža, radi Allahu Anha, poslanikova supruga i majka vjernika, Ummul Mu'minin. To se desilo u Ramazanu, desete godine po poslanstvu. Umrla je u 65. godini života. Poslanik je tada imao 50 lunarnih godina. Sa Hatidžom radi Allahu Anha, poslanik salallahu alaihi vselem, proveo je četvrt stoljeća. Poslanik je uvijek imao njeno razumijevanje i podršku u životu, ona ga je bodrila i u satima razočarenja i tuge. Pružala mu je zaštitu od pakosnika i silnika, ne želeći ni sebe, ni svoj imetak. Rodila je poslaniku šestero djece, dva sina i četiri kćeri bila je iskrena vjernica od samog početka. Od momenta kada je poslanik saopćio da mu je počela stizati objava. Zbog svega toga poslanik ju je izuzetno volio i poštovao. Svoju ljubav prema njoj ispoljavao je i nakon njene smrti. Na upit svojih drugih supruga zašto je toliko spominje, poslanik bi odgovarao. Ona mi je povjerovala da sam poslanik, kada to niko nije vjerovao. Potvrđivala je da govorim istinu kada su me svi u laž utjerivali. Pomagala mi svojim imetkom kada su mi svi odmagali. I Allah mi je dao da s njom imam djecu. Ta dva događaja smrt Amidža Ebu Taliba, a ubrzo nakon toga i supruge Hatidže, veoma teško su pali poslaniku sallallahu alaihi veselam. Naravno, On je bio svjestan da je to sudbina i Božje određenje, ali gubitak tako važnih ličnosti u kratkom vremenskom periodu uzrokovao je bol i tugu u njegovom srcu. Ako se tome pridoda i činjenica da su mušrički napadi na poslanike i muslimane postali još žešći i intenzivniji nakon smrti Ebu Taliba, koji je svojim ugledom i autoritetom u plemenu Kurejš bio svojevrstan štit poslaniku salallahu alihi veselem, onda je razumljivo što je ta deseta godina po poslanstvu postala poznata kao Amul Huzn, godina tuge. Mušlički progoni i maltretiranja nakon Ebu Talibove smrti postali su tako teški da je poslanik alihi selam bio izgubio volju za daljim boravkom u Meki. Muka ga je natjerala da izađe u Tajf prvenstveno s ciljem da vjeru prenese u taj grad, ali i zbog toga da ga narod tog mjesta pomogne protiv Kurejšija, njihovog primitivizma i brutalnosti. Međutim, ni tamo ne nađe nikoga ko bi ga shvatio i pomogao. Šta više, u tom gradu ga napadoše čak i kamenicama, ranjavajući tako ne samo njegovu dušu, već i tijelo. Mušička zlostavljanja u toj godini – bila su veoma bolna i teška po sve muslimane. Poslanikov prijatelj i ashab Ebu Bekr, radi Allahu Anhu, odlučio je da učini hijđu u Abesinju, spremio se i krenuo na put, ali je na kraju ipak odustao te namjere. U mjesecu Ševvalu, desete godine po poslanstvu, poslanik se oženio Seudom bint Zema, radi Allahu Anha. Ona je bila učinila Hidžu u Abesiniju sa svojim mužem Sekranom ibn Amrom, koji je tamo umro pa se ona vratila u Meku. Bila je već u godinama i poslanik ju je oženio kako bi se brinuo o njoj. To je bila prva žena nakon smrti Hazreti Hatidže radi Allahu Anha. Sevda je nekoliko godina kasnije svoje noći u kojima je poslanik trebao da boravi kod nje poklonila Hazreti Aiši radi Allahu Anha.